Svitanie je už síce dávno za nami, napriek tomu vám aj v tomto momente vinšujem pohodové ráno a pokiaľ si ho môžete vychutnávať aj takýmto spôsobom, to znamená v našej spoločnosti snáď k tomu prispejeme tiež nasledujúcou dvojhodinkou a dvojhodinovkou, lepšie povedané, v ktorej je možné v podstate takmer všetko, pokiaľ to splňa naše základné pravidlo, myslím teraz po tej hudobnej stránke, to znamená, že si budeme spoločne nohy močiť vo vlnách domácej pesničkovej tvorby, ktorou je práve sa začínajúca Petrolejka a pre Petrolejku teda spoločná slovenská a česká. Boli tu roky, keď to bolo previazané viac, z toho aj vychádzame a tomu tiež zostávame verní a tiež dnes to pomiešame takým spôsobom, aký sa nie vždy niekde objaví. Píšeme 19. júna 2024 a z Banskej Bystrice vám príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. byla všední, obyčejný den k večeru o půl šesté. Ulice hoří do tmy neonem v tom starém pohádkovém městě. Docela všední, docela všední den, víc kouzla má než krásný sen. Snad právě v této krátké minutě se někde lidé smějí. A nebo bloudí v dlouhé samotě tisíce lidí bez naději. Den šťastných schůzek, den smutných rozchodů, den plný krás, den marných snů. Zatímco kolem planou lampy tmou, za mořem ráno vstávám. Smutná se věčně střídá s veselou a život s člověkem si hrává. Najednou končí, co právě začíná a trvá dál, co skončit má. Snad právě v této chvíli pro lidi písničku někdo skládá. A přitom vůbec, vůbec nevidí, jak ho má jeho milá ráda pro samé hvězdy s dalekým vesmírem on nevnímá svůj všední den. Týden má jenom jednou neděli a často šlapeš bláto. A přece všední den je veselý a přece život stojí za to ten všední den, ten, který každý zná, kde s námi dá, kde s námi dá. Tým pôvodným, docela všedním, obyčejným dnem bol 7. jún a ešte rok 1958, keď sa táto pesnička nahrávala v štúdiu na Strahové autormi Jan Hammer a Jaromír Hořec za tým spevackým mikrofónom Vlasta Prúchová a na ňu dnes, eh, aspoň takto v úvode, spomíname v súvislosti s termínom odchodu. 16. júna uplynulo už 18 rokov, bola rodáčkou z Ružomberka, ročník 1926, tie 98. nedožité narodeniny si teda pripomenieme 12. júla. Stala sa českou jazzovou speváčkou, manželkou doktora Jana Hamra, staršieho pochopiteľne a potom maminou skladateľa, hudobníka Jana Hamra mladšieho, ktorý sa postaral o e, pesničky pred svojim teda odchodom za veľkú mláku do e, rozprávkového príbehu Šialene smutná princezna. A ona ako priekopnička domáceho jazzového repertoáru venovala sa aj populárnym pesničkám. No a s manželom, s tým sa spoznala ešte v roku 1941, to mala 15 rokov. O dva roky neskôr oznámili zasnúbenie a zobrali sa o ďalšie 4 roky, čiže v 47. A týmto sobášom si zmenila potom priezvisko na Hamrová na verejnosti, ale naďalej užívala e, to pôvodné, čiže Vlasta Prúchová. No a v 48. sa im narodil syn Jan Hamr mladší, rovnako hudobník a Jan Hamr starší ten dokončil lekárske štúdia. Od 40. rokov minulého storočia potom vystupovala ako speváčka spoločne s manželom, ktorý pracoval nielen teda ako lekár v Pražskej Tomajerovej nemocnici, No a v roku 1962 potom mala možnosť sa objaviť v televíznom programe Vysílá Studio A s vtedy ešte naozaj neznámym Karlom Gotom. Naspievali spoločne aj dueto Až nám bude dvakrát tolik, čo sa stalo celkom slušnou hitovkou vo svojej dobe, no ale po odchode syna Honzu do e, Ameriky boli jej vystupovania obmedzované, nemohla v podstate ani veľmi nahrávať a napriek tomu potom po rokoch e, ako prvá dáma jazzu bola veľmi často oceňovaná. Stačí si vybaviť rok 2003, keď jej udelili medailu za zásluhy druhého stupňa. Takto sme si teda pripomenuli prvú osobnosť z toho aktuálneho obdobia. Jeden z termínov je za nami. Dnes to bude, ale čo sa týka udalostí, sa točiť hlavne okolo aktuálneho termínu 19. júna to je 171. deň roku 2024. Meninový oslávenec na Slovensku tým by mal byť Alfred, majiteľ mena anglického pôvodu, významovo múdry radca. Takých tiež nie je nikdy dosť. V Českej republike oslavuje Leoš. V tomto prípade by malo ísť o mužské krstné meno gréckého pôvodu, skrátená podoba mena Leopold alebo Leonard – je tu aj Svetový deň žonglovania, ktorý sa pripomína od roku 1995, podporovaný Medzinárodnou asociáciou žonglérov a mala by to byť taká oslava talentovaných ľudí, ktorí dokážu žonglovať. Samozrejme nie s dvomi loptičkami, minimálne tri by bolo dobré mať. Cieľom je podpora žonglerov návštevou akcií organizovaných pri tejto príležitosti a podpora stretnutí takýchto zanietencov po celej planete a zdieľanie zábavy, ktorú žongléri ako takí ponúkajú všetkým okolo seba. Čo my ponúkneme ako ďalšiu takú laskominku hudobnú. No, musím sa usmievať, lebo nás to vráti aj za Františkom Moravcom, ktorý si včera pripomenul 58. narodeniny, pôvodne teda stavebný inžinier, ale známy je hlavne ako hudobný skladateľ, spevák, frontman skupiny Tri sestry, pretože ním nie je nikto iný ako Loufanánek Hagen. Vyštudoval gymnázium, stavebnú fakultu, ČVUT a študoval aj žurnalistiku na Univerzite Karlovej. Od 85. sa stal známym ako spevák a frontman skupiny Tři sestry. Po 89. začal potom písať piesne aj pre ďalších typu Težkej pokondr, Lucie Bíla, Maxim Turbulence, aj pre seriál Šmolkovia. No a boli tu aj libretá pre muzikály, či už to bola Kleopatra alebo Princezná zmrzlina. No my si jeho tvorbu môžeme pripomenúť aj jeho spievaním a to bude návrat teda za nahrávkou z roku 1992, ktorú teda textoval ešte ako František Moravec, ale interpretoval ako loufanánek Hagen a s kapelou Tri sestry veľmi často ponúkol skladbu s názvom Prúša. Prúša ti z si s Petrem Průšou, tak to zkusil, aspoň s tou blbou chodit po vsi s Petrem Průšou, tak to zkusil aspoň s tou blbou růžou, pod rouškou násilí tmou, tmou, tmou, tmou. holky můžou, že nechtěj chodit po vsi s Petrem Průšou. Tak to zkusil aspoň s tou blbou růžou, pod rouškou násilí tmou, tmou, tmou, tmou. přestat to halky můžou, že nechtěj chodit po vsi s Petrem Průšou, tak to zkusil aspoň s tou blbou růžou, pod rouškou násilí tmou, tmou, tmou, tmou. Prúša, ktorý riešil veci tak, ako riešil. No, v tom čase Loufananek Hagen ako súčasť e, českej punkovej kapely Hagen Baden, ktorá nahrala dva albumy, no, existovali pomerne krátku dobu a po albume Hagen Baden, na ktorý sme v tejto chvíli aj spomínali, to bol ešte titul Ahoj kluci. V roku nasledujúcom súčasťou tejto formácie autor muziky Ronald Saito ako gitarista a celkom zaujímavým členom bol aj David Matásek, ktorý ako herec filmový, seriálový sa zviditeľnil tiež ako muzikant samozrejme. Svojho času teda aj súčasť kapely Orlík s Danielom Landom. No, tak to by bol prvý z tých oslávencov, inak tvorba e, pána menom Loufana Hagen z tej muzikálovej stránky zaujímavá možno hlavne pre tých, ktorí si obľúbili pesničku Teď královnou sem já, ktorú naspievala Basiková, Ilona Čáková, tam tiež účinkovala aj mm, Monika Absolonová sa realizovala po tejto stránke. Tak e, to je pesnička, ktorú práve tento pán otextoval, ale spolupráca s Michalom Davidom tá sa spojila aj v iných prípadoch, tam tí traja mušketieri napríklad, nielen Kleopatra. To by mohlo byť tiež niečo ako dodatok k tomu, čo sme si vypočuli. No a než sa pozrieme zase iným smerom a budeme spomínať na ďalšiu, dá sa povedať, že neprehliadnutelnú postavičku tej, teraz hlavne tej českej hudobnej scény, kde ešte chvíľočku zostaneme, tak si poďme prebehnúť e, niekoľko udalostí, ktoré nám ponúka aktuálny kalendár. Začneme v 19. storočí, v jeho polovičke, keď v roku 1846 sa odohral v Spojených štátoch prvý oficiálny baseballový zápas. Práve v tento deň fotograf Jan Křičenecký, ten v roku 1896 otvoril svoj filmový pavilón českého kinematografu, bol to český priekopník v tejto oblasti, aj fotograf, inak povolaním architekt v roku 1910 zase došlo na inú novinku a to v podobe letu Jana Kašpara, ktorý v Pardobiciach absolvoval prvý verejný let v lietadle vlastnej konštrukcie, bol rodákom z Pardubíc, ročník 1883, inžinier, priekupník českej aviatiky a najznámejší z prvých českých leteckých konštruktérov a pilotov. Preslávil sa predovšetkým svojimi priekupníckými diálkovými letmi. Zomrel v marci 27 vo svojom rodisku. Pri jednom z letov sa totiž to zrútil. On nezahynul, prevádzkoval aj naďalej leteckú školu, ale potom aj pod vplyvom duševnej choroby spáchal sebevraždu. Pávo Nurmi, toho dnes možno spomenúť v súvislosti so storočnicou. Presne v roku 1924 v tento deň zabehol hneď dva svetové rekordy, konkrétne v behoch na 1500 a 5000 metrov. O dva roky to bude storočnica v prípade prvej nosnej helikoptéry nemeckého vynálezcu Engelberta Zaškyho, keď získal na toto patent v roku 1933 Francúzsko poskytlo sovietskému le- revolucionárovi Levovi Trockému politický azyl. Prišiel rok 1945, bol vydaný dekret prezidenta republiky o potrestaní nacistických zločincov a kolaborantov. O rok neskôr Edvard Beneš bol jednomyselne zvolený za prezidenta Československej republiky. V Prahe sa o dva roky ďalšie v 48. konal 11. všesokolský zlet, ktorý sa stal prejavom nespokojnosti najširšej verejnosti s komunistickým režimom. Tento zlet trval do 27. júna. No a v roku následujúcom katolícka církev zasedala duchovným pokyn, aby pri bohoslužbách prečítali pastierský list, v ktorom by církev veriacím chcela teda ponúknuť svoj odmietavý postoj k politickému vývoju po prevrate v 48. Štátne úrady čítanie listu zakázali, zákazu však e, teda nepočúvli to všetci, e, iba časť e, duchovných, predovšetkým tí, ktorí sa zapojili do tzv. katolíckej akcie. No a ešte rok 1953 pre túto chvíľočku snáď keď v americkej New Yorkskej štátnej väznici Sing Sing boli popravení na elektrickom kresle manželia Julius a Ethel Rosenbergovci a to za špionáž pre sovietský zväz, ktorá ma, sa mala týkať vývoja atómovej bomby. Tak aj takto to svojho času s mnohými vedelo dopadnúť. Čert vie prečo, čo už je v podstate aj názov pesničky, ktorá nám pripomenie Zuzku Navarovú. Včerajší deň bol jej narodeninovým od roku 1959. Bola rodáčkou z Hradca Králové, kde študovala na gymnáziu Josefa Kajetána Tyla, vyštudovala potom španielštinu a češtinu, učiteľský odbor na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej a po štúdiách nastúpila aj ako učiteľka španielštiny na jazykovej škole. Ale na konci 80. rokov študovala súbežne s vystupovaním ako speváčka na konzervatóriu, odbor populárny spev a od roku 1980 tiež spievala so skupinou Neres. My si pripomenieme obdobie, ktoré je podstatne bližšie k súčasnosti. V 2003 vznikla nasledujúca nahrávka k rozprávkovému titulu a Zuzana Navarová ako interpretka nezameniteľná a opäť úžasná. Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád svídí a nic nechce najít, kdo usne jenom když má v dlani minci. Kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnovat. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, Kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, do hlavu má jen nanošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čertví proč. ze všech dveří poníženě couvá. Kdo kozí nohu pod peřinu schová, kdo v hlavě nemá a má pořád v gatích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v sme si pripomenuli aj príbeh z roku 2003. Čertví proč s Táňou Pauhofovou, Čongorom Kašajom, Štepánom Kubištom, Lubomírom Kostelkom a ďalšími. Rozprávku o láske princeznej Aničky a Filipa, zázračných bylinkách, starej Apoleny a o čertoch, ktorí chceli ovládnuť jedno kráľovstvo, čo nie je nič nové a žiaľ iba v rozprávkach, ale aj v skutočnosti aj keď ťažko povedať, či to za oknami je naozaj kráľovstvo, ale je dobré, keď sa na veci pozeráme aj týmto spôsobom. Zuzka Navarová ešte predtým, než túto pesničku naspievala, v 94. točila s kapelou Tres a v nasledujúcich rokoch ponúkla ďalších 5 projektov so skupinou Koa, ale skladala aj scénickú hudbu k divadelným predstaveniam, bola producentkou, objavila Radúzu, speváčku, a od začiatku 90. rokov stála aj v čele nadácie Život umelce. Ten jej životný príbeh sa uzavrel, už to bude pomaly 20 rokov, 7. decembra. Dlhší čas bývala na Kube, kde stretla aj svojho manžela Luisa a kubánska hudba inšpirovala potom aj jej vlastné skladby. Toto bola spolupráca aj s autorom Petrom Ostrouchovom, ktorého hudbu už bolo možné zaregistrovať aj v iných tituloch. Tým prvým Srpnová sucha v 92. z takých známejších Želary napríklad, rovnako z roku 2003, potom neskôr ešte občanský prúkaz alebo vendeta. No, tento pán je ročník 1972, ale až novembrový oslávenec a my sa budeme točiť okolo tých, ktorí majú sviatok práve v týchto dňoch a jedným z nich je aj rodák z Českých Budejovic Petr Kolář, rovnako aj muzikálový interpret, tá spolupráca aj s Loufanánom Hagenom, eh, hlavne pesnička dobře ji znám, to je s mušketierou, tak tu už vytiahol pri svojom akustickom koncerte v Karlíne svojho času v 2009. Tiež Loufananek Hagen mu to otextoval, aktuálne sa prezentuje s akustickým produktom Tajný místa, to je akustický album s desiatimi pesničkami. Titulnú pesničku si aj pripomenieme o malú chvíľočku, len si ešte uzavrieme pohľad do tej druhej polovičky 20. storočia, čo sa týka udalostí z 19. júnového dňa, než dáme teda priestor tomu zajtrajšiemu narodeninovému oslávencovi. Rok 1963, významný pre kozmonautiku, keď sa po troch dňoch e, v kozme na Zem vrátila v poriadku prvá ženská kozmonautka Valentína Tereškovová. Je tu 60 rokov tiež od momentu, keď medzi Japonskom a Spojenými štátmi bol uvedený do prevádzky prvý telefónny kábel. Divadlo Jary Cimrmana uviedlo prvú rekonštrukciu Cimrmanovej hry – v roku 1967. Tá dostala názov Akt. Hromadné stretnutie ľudových milícií v Prahe v časti Ruziň e, kritizovali tam vtedy súdruhov v roku 1968. Napokon boli potom verní, poslušní, tí, ktorí túto uniformu obliekali. Alfred Gütgemann predviedol v Nemecku v roku 1969 prvú transplantáciu pečene v roku 1970 na ustanovujúcom zhromaždení v New Yorku bol založený Svetový kongres Slovákov. Tým prvým predsedom sa stal kanadsko-slovenský podnikateľ Štefan Bohuslav Roman. Až človek nevedel, čo je prvé, druhé a tretie meno, respektíve keď sa to pomiešalo, tak ťažko sa hľadalo priezvisko. Prvý komiks o Kocúrovi Garfieldovi, ten vyšiel 19. júna v roku 1978, ale podstatne viac radosti na juhu, teda už za hranicami Slovenska, v Maďarsku mali možnosť prejavovať v 91 keď sa posledné jednotky sovietskej armády stiahli z tohto územia. A ono je ideálne, keď sa všetky cudzie armády stiahnu z akéhokoľvek územia. Len niektorí vojaci to asi také jednoduché mať nemôžu. Tak to by bolo to z tých predchádzajúcich období. Aktuálnejší čas, ten si ešte prejdeme práve po pesničke, ktorá nám v tejto chvíli už môže pomaličke začať znieť tajný místa a rodák z Českých Budějovic Petr Kolář prichádza. jako ptáci, co se vrací z jara k nám, tak i já se vracím rád na svoje místa. Byl to první letní den, co jsem tě znal, hrál čistý tón, hledal tvý místa jako silný prout, co odnáší nás tam, kde hrajou svojí show naše místa. Velký plány za pár dní, jako ptáci nad vodou, nejsou první, poslední, odletí, odletí tajný místa jsou v dálce s ozvěnou. Čekáme odpověď, láska je na dohled, dál jsou v nás tajný místa jsou pod hvězdnou oblohou. Říkej mi těch pár vět, poprvé naposled dál jsou zvolit správnou cestu tmou, jít spolu a neuhnout. Táhne nás to dál na tajný místa. Velký plány za pár dní, jako ptáci nad vodou. Nejsou první, poslední, odletí, odletí jsou, v nás místa jsou, v dálce s ozvěnou. Čekáme odpověď, láska je na dohled, dál jsou, v místa jsou, pod věsnou oblohou. Říkej mi těch pár vět, poprvé naposled dál jsou. s ozvěnou. Čekáme odpověď, láska je na dohled, dál jsou, brás tajný místa jsou, pod věsnou oblohou. Říkej mi těch pár vět, poprvé naposled, dál jsou, brás tajný místa jsou, srdce s ozvěnou. Čekáme odpověď, láska je na dohled, dál jsou, prázdný místa jsou, pod hvězdnou oblohou. Říkej mi těch pár vět, poprvé naposled, dál jsou. Jako ptáci co se vrací z jara k nám, tak i já se vracím rád na svoje místa. A tými miestami, spočiatku teda práve priestory okolo Českých Budějovic, odkiaľ Petr Kolář teda pochádza, začínal tam aj hudobnú kariéru v kapele, ktorá by na Slovensku mala názov Hrče čiže Boule po absolvovaní lesníckej školy vo Vimperku odišiel potom do Plzne a so skupinou Sarach natočil aj album s týmto názvom. V 96. začal v Prahe hrať s kapelou Precedence, no a v, po určitom čase potom prešiel do Arakajnu na miesto Aleša Brichtu. Inak e, teda e, svojho času aj solový interpret roku a to konkrétne v 2005. dostal cenu Andela. To je cenené. Odniesol si aj teda zlatú platňu za predaj viac ako 10 tisíc kusov nosičov albumu s názvom Album práve v roku 2005 a niekoľkokrát sa umiestnil aj na striebornej pozícii v rámci Českého Slávika. Takže Petr Kolář tým zajtrajším oslávencom, ale máme tu ešte jedného pána, ktorý si pripomenie sviatok na druhý deň, o dva roky starší, rodák z Pepa Vojtek, tiež sa aj muzikálovo mal možnosť prezentovať a hlavne so skupinou Kabát e, sa zviditeľnil najvýraznejšie. Keďže teda to jubileum prípadne až na budúci rok, tak dnes to nebude zmes pesničiek, Pepa Vojtek bude mať prvé také väčšie solo v rámci aktuálnej Petrolejky. Pristavíme sa pri albume s poradovým číslom 8, pokiaľ ide o skupinu Kabát. Piatimi pesničkami si pripomenieme titul Dole v dole, ktorému teda obetujeme nasledujúce chvíľky. Než sa tak stane, tak ešte si poďme skompletizovať udalosti, ktoré nám vyplavil historický kalendár aj s dátumom 19. jún v roku 2001 Národná rada Slovenskej republiky schválila chartu regionálnych alebo menšinových jazykov. Steve Fawcett v roku nasledujúcom odštartoval svoju úspešnú plavbu okolo sveta balónom. Najmenej 75 ľudí zahynulo a viac ako 200 bolo zranených pri samovražednom útoku, ku ktorému došlo v roku 2007 v centre Bagdadu. Samovražedný útočník vrazil nákladným autom s výbušninami do jednej z tamojších šítských mešít. No, keď e, to došlo tak ďaleko, že aj vo Francúzsku, tak si môže byť, že mnohí spomenú, ako sa betónové zátarasy kládli na začiatky e, námestí aj tu v Banskej Bystrici sme si to užili, hlavne v čase predvianočnom. Dnes už toto nikto nerieši, zase len do momentu, než sa tak stane, ale zase na druhej strane nie všetko e, je zrealizovateľné na každom kúsku tejto planéty. Pokiaľ ide o rok 2008, predsedovia vlád štátov Európskej únie na úvod samitu v Bruseli definitívne potvrdili vstup Slovenska do eurozóny k 1. januáru 2009, bolo že to radosti. V tom 2009 sa 19. júna vytešoval predovšetkým Zdeno Chára, stal sa prvým slovenským hokejistom, ktorý mal možnosť byť držiteľom Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL ako kapitán Bostonu Bruins si prestížnu cenu prevzal na hokejovej slávnosti NHL Everts Show v americkom Las Vegas. No a v ten istý deň, v tom istom roku, Európska komisia schválila Rakúsku navršenie deficitu rozpočtu o 10 miliárd eur s cieľom poskytnúť podporu firmám zasiahnutým svetovou finančnou hospodárskou krízou. Pokiaľ ide o rok 2011, opäť to bolo o športovej radosti, dvojkajak v zložení Erik Vlček a Peter Gele získal na majstrovstvách Európy v Belehrade striebornú medailu v K2 na 500 metrov. Ďalší hokejisti Tomáš Tatar a Tomáš Jurčo sa tešili pred 11 rokmi zo zisku Calderovho pohára. To je trofej pre víťazný klub nižšej americkej súťaže. AHL, ich tým Grand Rapids Griffin vyhral v šiestom dueli finálovej série 5-2, eh, v sérii 4-2 Tomáša Tatara ako prvého slovenského hokejistu v tejto tzv. farmárskej obdobe NHL aj zvolili za najužitočnejšieho hráča playoff, keď v 24 dueloch strelil 16 gólov. Spojené štáty v roku 2018 oznámili, že vystupujú z Rady OSN pre ľudské práva. Americká veľvyslankyňa pri OSN Niky Halejová vyhlásila, že rada nie je hodná svojho mena a takýchto organizácií už dnes po svete nájdeme aj viac. Len vystúpiť z nich nie je také jednoduché. Kanadský senát ten ešte v roku 2018 schválil návrh zákona na legalizáciu používania konopí na rekreačné účely. Zákon o úplnej legalizácii marihuány vstúpil do platnosti 17. oktobra toho istého roku. A to by mohlo byť v podstate všetko, čo tak trošku vyčnievalo nad iné udalosti, lebo toho sa udialo určite podstatne viac, ale to by sme tu zase nemohli byť iba dve hodinky. V tejto chvíli ale už meníme teda interpretov a na istý čas to tu všetko ovládne, teda Pepa Vojtek a skupina Kabát, album Dole v dole a v úvode snáď nejaké tie írske hody. Máme plný stole, uzený vejky vole, zátový míse a taky ryby v sole. Reci sterny vína, to zelí a hled tu velikančí, už na grilu si tančí. Jsou tu jirský hody, a kdo chce, pojďte dál, vaříme whisky z vody, až mám tak letí a záte opilí, až stokrát se nám hodoch by to hranie na pišťalku mohlo vyzerať práve takto. Ako práve pri írskych hodoch. Pepa Vojtek si teda o dva dní, 21. júna, pripomenie 59. narodeniny od 88. spieva ako hlavný interpret pesničky skupiny Kabát. Kapela sa stala jednou z najúspešnejších eh, v rámci Českej republiky, tuším 13 zlatých slávikov na ich konte, aj rekordy. Ten návštevnícky sa spája s turné z roku 2007 pri príležitosti vydania albumu Korida. Približne 250 tisíc divákov sa prišlo pozrieť, samozrejme nie na jeden koncert, ale na celú sériu. A v rokoch 2009 eh, až 2014 potom oslávili svoje pôsobenie v rovnakej zostave na pražskom Vypichu. V 2014 tam dorazilo 75 tisíc divákov, čo bol zase najväčší návštevnícky rekord tuzemského interpreta. V 2019 kapela oslávila svoju 30-ročnú existenciu a usporiadali tiež po čertech veľký turné, No a za svoju titulnú úlohu v muzikáli Mephisto v divadle Hibernia si odniesol Pepa Vojtek tiež cenu Tálie za rok 2016. Teraz sme v tom 2003 keď sa kapela mala možnosť pochváliť tým štúdiovým albumom s poradovým číslom 8 nazvaným Dole v dole a v tom istom čase to bol aj album roka v kategórii rock Získali tiež absolútne víťazstvo na cenách Andela, stali sa samozrejme aj zároveň kapelou roka a v rámci Českého Slávika za rok 2003 si odniesli tiež prvé miesto vo svojej kategórii, no a za pesničku aj tú titulnú pesničku získali rovnako víťazstvo v kategórii videoklip roku. Toto ponúknuť nemôžeme, tak aspoň zvukovú podobu. mnohí civili a nemuseli mať k tomu ani dominantu Prahy s názvom Orloj. Ono to bolo ťažké vyrovnať e, predchádzajúce úspechy, hlavne keď kompilácia Suma Sumárum, dvojcedečko, výberovka, v podstate obzeranie sa za predchádzajúcimi rokmi vypálila tak, ako vypálila. Bol tam teda zoznam najväčších hitov tejto kapely plus bonusovka prerobená verzia pesničky Máji Motorovou, hlavne teda nová pesnička s názvom Pohoda. Tá sa na kompiláciu dostala v podstate len na nátlak manažera kapely, jej nahrávania sprevádzali prejavy nespokojnosti zo strany textára Milana Špalka, ktorému sa vôbec nepáčila a nakoniec sa z toho stal jeden z najväčších hitov tejto formácie. To druhé CD potom obsahovalo zvukový záznam z koncertu z turné k predchádzajúcemu albumu Go Satane Go. No a kompilácia sa nakoniec aj tešila pozornosti a záujmu. Viac ako 130 tisíc predaných kusov toto vtedy z nej urobilo najpredávanejší album kapely a získali 6 platinovú platňu. A ten nasledujúci rok potom kabáti ako prvý v Českej republike pripravili turné, počas ktorého bolo pódium umiestnené v strede športovej haly. Celkovo to navštívilo 60 tisíc fanúšikov, čím bola prekonaná návštevnosť predchádzajúceho turné. No a na jeseň v tom istom roku odleteli do Spojených štátov na svoju prvú väčšiu akciu v zahraničí. Potom vydali historicky prvé DVD kapely, nazvané Suma Sumarum Best of Video, čím sa kapela pridala k hrstke domácich interpretov, ktorí dovtedy vydali DVD No a na ňom sa objavili aj videoklipy, e, rovnako tak záznam e, koncertu z turné Go Satane Go z Pražskej športovej hale Typos, e, Tip Sport Arena, no a v rámci Slávíka obsadili napokon napriek tej predajnosti až tretie miesto. A to sa už dostávame do bodu, keď e, sa pracovalo na vtedy novinke, na albume, z ktorého nám dnes znejú pesničky. Tá tretia v poradí, to bude taká stará, stará lú konkrétne. stop. za nami. Práve tento album, ktorý vyšiel 14. októbra 2003, je teraz pre nás aktuálne najzaujímavejší. Dostali za to 4 platiny. Pred vydaním albumu koncertovali na Slovensku a práve v deň vydania sa presunuli domov za rieku Morava, kde začalo halové turné a poprvýkrát v histórii vypredali všetky zimné štadióny, kde sa toto turné uskutočnilo. V decembri si potom v štátnej opere prebrali svojho prvého zlatého slávika v kategórii skupina roka. Potom už začali zbierať slávika za slávikom. Tiež ocenenie v rámci Andela v kategórii album, skupina a najpredávanejší titul vtedajšieho roku. No a ono to v tom čase bolo o 78 tisícovej hranici, ktorú napokon dokázali prekročiť, čo sa týka predajnosti. Potom kapela vyrazila na svoje prvé samostatné open air turné, počas ktorého vystúpili na desiatich futbalových štadiónoch v Českej republike, na jednom na Slovensku. Celková návštevnosť bola 180 tisíc fanúšikov, čiže priemer 15 tisíc na koncert. V tom istom roku vydali aj DVDčko kabát 2003-2004. Obsahovalo to záznam vystúpenia z koncertu v pražskej T-Mobile aréne a záznam z koncertu na atletickom štadióne Slávia, dokument k turné a potom s veľkým náskokom obhajili prvé miesto v rámci Českého Slávika. A zaujímavé bolo samozrejme to ďalšie obdobie, k tomu sa prepracujeme. Predposledná pesnička, dnes reprezentujúca album Dole v dole. Tak to bude ďalšia dáma, Calamity Jane. nesr zlej a sarkofárka nocí jdou. Maximilián Drám, nejaká věc se tu potlouká. Neměla jsi to vrát, nemrtvej do ucha ti zabrou. bílej sám a šaty černý krajkový. Umej se a pojď, já ukážu ti věci tak vidíme srdcej. doznieva nám predposledná pesnička, ktorú si dnes pripomíname z roku 2003 pri príležitosti 59. výročia narodenia Pepu Vojteka, speváka skupiny Kabát, ktorá na jar v roku 2006 už pracovala na novom albume, štúdiovom. Podľa pôvodných plánov mal album výjsť e, už v septembri toho istého roku, ale kvôli nedopísaným textom sa vydanie postupne odkladalo. Napokon tento projekt dostal názov Korida, vyšiel až 8. decembra a kvôli tomu bolo pôvodne e, jesenné turné odložené na jar roku nasledujúceho. Po 5 dňoch predajnosti získali za to trojplatinovú platňu, 45 tisíc predaných kopií krásne čísla a ešte sa v tom pokračovalo. Do konca roku 2006 to bolo takmer 57 tisíc, za čo teda získali opäť cenu Andel za najpredávanejšiu platňu vtedajšieho roku. V 2007 pesnička Malá dáma vyhrala české kolo medzinárodnej súťaže Eurovision Song Contest a tým pádom postupila do semifinále, ktoré sa konalo vo Fínsku v Helsinkách. No a do finále už sa nedostala. Krátko po návrate z Fínska potom kapela vyšla na turné k vtedy teda aktuálnemu albumu Korida. Táto koncertná šnúra bola o 13 vystúpeniach na futbalových štadiónoch. Tá návštevnosť sa potom e, dostala až k hranici 240 tisíc divákov. No a na konci si kabáti domov doniesli už tretieho zlatého slávika vo svojej kategórii. Samozrejme, tieto čísla ešte mm, to nebolo všetko. Keď si pozrieme e, predajnosť, tak e, v roku 2008 získali platňu e, za rok 2007 ako najpredávanejší interpret posledných 15 rokov. Preto len tie čísla predchádzajúce, keď sa to všetko pozliepalo dohromady, tak to napokon bola celkom krásna číslica 825 606 kusov albumov. To by to snáď aj stačilo. Lebo tých čísiel tam ešte je celkom veľa. Uzavrieme to pesničkou, ktorá bude rovnako o dáme. Na tomto albume sa to objavila aj Frau Vogelrauch, alebo teda pani Vogelrauch, ktorá nám to všetko má možnosť uzavrieť, čo sa týka tejto hudobnej produkcie. Každý chlap má někdy strach, že dojdou kule a celý prach. Ten kanón zrezaví, nikto víc to nespraví. Temný dny pak nastanou, ty co mají vstát, už nevstanou. Smak se zpívá, se laví, on ví, o čem vypráví. nevie, ja viem. going will be nestojí iba na pani Vogel Rauchovej, ale aj na iných postavičkách na druhej strane spojenia. 19. jún v kalendári v čase premiéry aktuálnej Petrolejky a naša pozornosť bude upriemená aj iným smerom. Keď sme pri tých oslávencoch, svetová scéna ponúka tri mená. Tommy DeVito, spevák, gitarista kapely Four Seasons, ten ako ročník 1936 eh, sa mal možnosť eh, zviditeľniť tiež celosvetovo. Základ tejto kapely pod názvom Four Lovers vznikol ešte v 56. Potom si to zmenili vo februári 62 podľa mena luxusnej reštaurácie v New Yorku. V septembri 62 už mali aj prvú veľkú hitovku, skladbu Sherry, ktorá sa dostala na prvé miesta hitparád dobových a o dva mesiace neskôr viedli opäť americký rebríček so skladbou Big Girls Don't Cry. V decembri 62 už ponúkli aj prvú LP platňu. No a celkovo tú tvorbu dokumentuje viac ako 50 vydaných albumov a rôznych kompilácií. Solový vokalista kapely Franky Valley účinkoval aj súbežne ako solový spevák v roku 1990 potom uviedli prvú zostavu skupiny Four Seasons aj do rock'n'rollovej Siene Slávy. Ann Wilson, speváčka a flautistka skupiny Heart, staršia z dvoch sestier Wilsonových v tejto skupine, mladšia Nancy tá sa stala gitaristkou, tak Ann tá je ročníkom 1950. Kapela vznikla v 73. v Sietli, Stačili im dva roky na to, aby sa presadili na americkej hudobnej scéne. Úspešný bol aj hneď prvý album Dreamboat Annie, ktorý vydali vo februári 76. A prvá pesnička Crazy on You tá je z mája 76. Kapela bola úspešná hlavne v 80. rokoch. Výsledkom muzikantskej dráhy je 16 vydaných štúdiových albumov. No a predajnosť 35 miliónov kópií, ale tak v Amerike máte aj trošku iný počet záujemcov o muziku. Samozrejme musíte zaujať, to je základ. Posledná z tejto série svetových hviezd Paula Abdul asi si dnes pripomína 62. narodeniny. Rodáčka zo San Fernanda Valley od Kalifornie, mala 7, keď začala účinkovať v miestnych divadelných súboroch vyštudovala tanec, aj sa mu venovala profesionálne, tiež robila tanečné choreografie do niektorých videoklipov skladieb Michaela Jacksona. V júni 88 jej vyšiel prvý album Forever Your Girl, ktorý sa dostal na prvé miesto a v auguste 88 vyšiel aj prvý single. Vo februári 89 to bolo aj o hitparádách, no a Úspešné boli hlavne roky na prelome 80 -tých, 90 -tých. Na svojom konte by mala mať tri štúdiové albumy, tri kompilácie. Nie je toho až tak veľa. Napriek tomu sa dostala aj do poroty v rámci americkej speváckej súťaže X Factor, ktorá mala premiéru v septembri 2011. No a dostaneme sa aj k domácej scéne, samozrejme aj k ďalším, ale teraz už zase preklopíme všetko na inú muziku a v rámci seriálu, keď ideme krok po kroku z roka do roku, tak sa dostávame už k 86. ročníku roku 1986 konkrétne a posvietime si opäť na tri pesničky z tohto obdobia. Tá prvá, ktorá bola točená v roku 1985 ešte v septembri 26. sa potom v roku nasledujúcom dostala na album s názvom To vám byl dobrý rok, čo bola tiež e, prerábka jedného e, z talianských hitov, tak ako to bolo v predchádzajúcom prípade albumovej kolekcie Karla Gota, aj muzika bola samozrejme dovezená, čo sa týka melódie z Talianska, tam to bol Toto Kutúňo, ktorý sa mal možnosť pochváliť originálom. No a tu sa Karel Gott vďaka e, dvojici Ladislav Štajdl a Mirek Černý dostal aj k pôvodným pesničkám a k pesničke, ktorá bola takou, dalo by sa povedať, že najvýraznejšou hitovkou z tohto albumu. Bol plný 12 e, titulov a neboli to tuctovky, čo by mala dokazovať hneď zástupkyňa z tohto obdobia orchester Ladislava Štajdla, aj zbor orchestra. V štúdiách v Jevanoch a v Mozarteum sa postaral teda o vznik pesničky, ktorá nám toto obdobie teraz ako prvá pripomenie. Odnauč se říkat ne. Tak se mi zdá, prostě to cítim. Mohla bys být ta, co sem hledal Všechny, co dřív jsem znal, jsem rázem zapomněl. Jen úsměv tvůj teď potkává. Před tebou mou hvězdy plednou. I nejhezčí před tebou zapadá. A pokud chybu máš, tak jen tu jedinou kterou chci napravit teď já. Odnauč se říkat ne, to jediné ti nesluší. Odnauč se říkat ne, mě vůbec bát se nemusíš. Abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné. Jinak budu muset ohlídnout se po jiné abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné. Jinak budu muset omítnout se po jiné. Když se známe jenom chvíli, tvůj obraz můžu kreslit z paměti. A jestli cítíš to, co právě cítím já, pak to bude láska století. Od se říkat ne, to jediné ti nesluší. Od se říkat ne, je vůbec bát se nemusíš. Abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné. Jinak budu muset ohlídnout se po jiné. se, ohlídnou se po jiné. Odnauč se říkat ne, to jediné ti nesluší. Odnauč se říkat ne, mě vůbec bát se nemusíš. Abys byla nejlepší, stačí to jedno jediné. Jinak budu muset ohlídnout se po jiné. lepší, stačí to jedno jediné. Jinak budu muset oblíknout se po jiné. No, dnes už je to o tom, že sa musíme obzerať po iných interpretoch, keďže na živý koncert Karla Gota už samozrejme nie je možné sa prísť pozrieť, ale nie je všetkým dňom koniec po tejto stránke pesničky tohto velikána si bude možné pripomenúť v novembri na koncerte v O2 aréne 5. novembra mali by sa tam objaviť aj tí, ktorí sa nedávno stretli v chate, alebo respektíve v, v chate v, vo Vilke na Bertramke e, typu Jozef Zíma, Jozef Wagner, Michal David, Lucie Bíla, e, Bára Poláková, Richard Krajčo, e, respektíve Tomáš Polák, Kristian Šebek, Libor Bouček a tak ďalej, tak e, je tu prísľub, že ešte aj ďalší budú práve účastníkmi spomienky v novembri tohto roku. My sme si pripomenuli 85. 86. rok samozrejme, lebo v jednom sa nahrávalo, v druhom to bolo vydané. Karel Gott vtedy získal platinovú platňu suprafonu ako najpredávanejší interpret v dejinách československého gramofónového priemyslu. Dostal aj čestné uznanie umeleckej agentúry Pragokoncert za vzornú a dlhoročnú reprezentáciu československého hudobného umenia v zahraničí, no a ešte aj zlatú platňu za predaj albumu predchádzajúceho, čiže muzika. V ankete o Zlatého Slávika za rok 1985 skončil na bronzovej pozícii. V tom 85. zvíťazil Peter Nať, strieborný bol Dalibor Janda, no a zlatá ihlica Polidoru za 20 rokov úspešnej spolupráce. Toto ocenenie získal Karel God ako tretí umelec v dejinách e, tohto vydavateľstva po Herbertovi von Karajanovi a Leonardovi Bernsteinovi. Zástupcovia Polidoru mu to odovzdali na slavnostnom koncerte e, v Pražskom hudobnom divadle v Karlíne, ktorého hosťom bol herec e, Miloš Kopecký. No a Suprafon vydal teda album To vám byl dobrý rok. Bolo to aj o prvom CDčku Karla Gota v tom čase už sa začali aj tieto hudobné nosiče pomaličky dostávať medzi fanúšikov a priaznivcov. Tak sme si to teda pripomenuli práve týmto spôsobom. Návšteva v roku 1986 však môže byť aj o iných menách a bude samozrejme. Aj tou nasledujúcou pesničkou si v podstate pripomenieme 85. rok, ale zároveň aj album, ktorý vyšiel potom ako tzv. soundtrack v roku nasledujúcom do ktorého sme vstúpili a bol to tiež e, rok, keď prichádzali na svet postavičky známe aj v súčasnosti. Tí, ktorí sledujú aj aktuálne prebiehajúci futbalový šampionát, tak e, s menom Manuel Neuer by nemali mať problém, kam ho zaradiť, keďže je to nemecký futbalový brankár a práve v 86. 27. marca uzrel svetlo tohto sveta. Na druhý deň sa narodila Lady Gaga, Sergio Ramos ako španielský futbalista na sklonku 3. mesiaca. 13. mája potom Alexander Rybak, norský spevák bieloruského pôvodu, ktorý sa stal neskôr víťazom Eurovízie. S rozprávkovou záležitosťou Rafael Nadal, španielský tenista, Tomáš Klus, český spevák, herec, Andrej Sekera, slovenský hokejista, Mary Kate, Ashley Olsenové, dvojčatá herečky, Evgení Malkin, ruský hokejista, David Silva, zase španielský futbalista, Usain Bolt, tiež niečo, čo snad netreba predstavovať, alebo koho, jamajského atléta. Ďalej je tu Linci Sterlingová, americká huslistka, Rui Košta, portugalský cyklista. E, potom je tu Jiří Mádl, e, ďalej ďalšie meno po tomto hercovi môže byť e, dvojica slovenských futbalistov Erik Jendrišek a Peter Pekarík. Oskar Pistorius, juhoafrický atlet a Aneta Langerová by to mohla v tejto chvíli uzavrieť. Obzerať sa budeme za inou speváčkou, ktorá tých pesničiek na, je, na svojom konte nemá veľmi veľa, ale vďaka tej nasledujúcej, ktorú napísali Vašo Patejdl a Boris Filan, sa celkom e, zviditeľnila. Inak e, vo filme e, si konkrétnu nemožnú zahrala Jana Svobodová Mařasová, e, ktorá si pred mesiacom pripomenula 55. narodeniny no a je nemožná v tejto chvíli bude súčasťou nášho výberu. je to možné. Táto pesnička si našla svojich vďačných poslucháčov a dodnes ich má celkom dosť. Mimochodom zajtra je to narodeninový čas režiséra Dušana Rapoša. Ten si pripomenie 71. narodeniny a môže byť, že sa bude spomínať aj na tú spoluprácu s Vašom Patejdlom a samozrejme manželka Eva Vejmielková, režisérova manželka, ktorá si zahrala Zuzanu Jiří Bábek, ten si zase zahral Olina, bola tam Katarína Šugárová, eh, aj Miroslav Holub, eh, Silvia Turbová, Edo Krajčír a Jana Svobodová Mařasová, ktorú už som spomínal pred pesničkou. Svojho času si zahrala napríklad aj v seriáli Dlouhá míle, keď to tam skúšali eh, s tým Rogalom na lúke, ktoré napokon to lietanie dopadlo nie dvakrát ideálne pre jedného z hlavných hrdinov, ktorého stvárňoval Honza Čenský. No, Jana tá sa realizovala aj ako speváčka a dubbingová režisérka, narodená do umeleckej rodiny hercov a spevákov Jany Svobodovej Novákovej a Libuša, Libu, Luboša Svobodu. Ocino bol skladateľom, spevákom a farárom cirkve Československej Husickej. Obaja rodičia okrem iného účinkovali aj v divadle Semafora. Dnes už teda mamina dvoch synov, Roberta a Zbiška, ktorých má s partnerom, hercom, dabérom Zbiškom Pantúčkom. Tak eh, už 55-ročná, v podstate rovesnička Evy Vejmielkovej, ktorá si narodeniny pripomína zase pre zmenu 4. marca. Jana Svobodová Mařasová 11. mája, takže ich delí tak mesiac a nejaký týždeň od seba. No a čo sa týka 86. roku, tak pospomínať sa dá toho celkom dosť. Aj po tej filmovej stránke e, svetová pozornosť e, alebo filmy spoza hraníc niekdajšieho Československa, ktoré boli vtedy horúcimi novinkami, tak dodnes môže byť, že mnohí siahnú po takých tituloch ako Menoruže, Mucha, Top Gun, Votrelec, e, prípadne 9,5 týždňa, aj Čata bola z takých tých známejších filmových titulov u nás, tak chobotničky z druhého poschodia, krajina s nábytkom, e, veľká filmová lúpež, smrť krásnych srncov, mladé víno, Vlčí bouda, no, cena medu, čierna pančucha, dvaja na koni, jeden na oslovy a podobne. Dalo by sa toho povytiahnuť celkom dosť. Taký to bol 86. rok. Po tej e, filmovej stránke, čo sa týka udalostí, raketoplán Challenger, žiaľ teda, keďže explodoval 73 sekúnd po štarte celá 7 členná posádka logicky teda zahynula, tak toto nie je ideálny štart do roku, ale v januári sa takýmto spôsobom tiež svet musel zoznamovať s nejakými udalosťami. Pre zmenu v, v Kanade zase došlo k zrážke nákladného vlaku a rýchlika. Vyžiadalo si to 23 obetí, 95 zranených. Sovietský zväz vypustil kozmickú stanicu Mir, v ktorej kozmonauti strávili rekordne dlhý čas. E, pri najhoršej jadrovej katastrofe v dejinách explodoval a začal horieť štvrtý reaktor jadrovej elektrárne v Černobile na Ukrajine. Zahynulo 31 hasičov, aj zamestnancov elektrárne. Ten radioaktívny e, popol pokryl rozsiahle územie. No Ďalšia vec e, môže byť aj o tragédii pri jazere Nios. Náhly výron oxidu uhličitého vtedy pripravilo život takmer 2000 ľudí. Stretnutie Ronalda Regana, Michaela Gorbačova v Reykjavíku rovnako pútalo pozornosť v októbri. No a u nás, keď si prejdeme tak letmo nejaké tie udalosti v nejdejšom Československu, tak e, možno povytiahnuť e, e, informáciu z apríla na sklonku e, v pracovníci jadrovej elektrárne v Dukovanoch zachytili ako prvý v Československu zvýšenú úroveň radiácie spôsobenej únikom látok z havarovaného 4. reaktoru Černobylskej jadrovej elektrárne. Tá zvýšená koncentrácia bola zistená predovšetkým pri radioaktívnom céziu a jóde, Najvyšších objemových aktivít bolo dosiahnutých 30. apríla a 1. mája. Úrady 3. mája potom nariadili kontrolu krmiva hospodárskych zvierat. Očakávané boli tiež zvýšené koncentrácie radioaktívnych prvkov v mlieku a listovej zelenine. Samozrejme, že to nenechalo nikoho ľahostajným v tom čase. Našťastie sa to až tak neprejavilo u nás. Pokiaľ ide o neskoršie obdobie, keď tak letmo prechádzam udalosti. tak e, do kin bola uvedená tiež komédia režiséra Jiřího Menzla Vesničková Středisková 1. augusta 1986 autorom scenára k divácky obľúbenému a aj kritikmi celkom dobre prijatému titulu bol Zdenek Svierák. Film vykresľoval s humornou nadsázkou život a charaktery postav v strediskovej obci a v jej jednotnom e, rolníckom družstve. V Českej republike majú zemnedelské. V hlavných úlohách Marian Labuda, Rudolf Rušínsky, Jánoš Bán, Libuška Šafránková, Jan Hartl, Petr Čepek. Film sa točil prevažne v obci Křečovice na Benešovsku a potom aj v Prahe Svetová výstava Expo vo Vancouveri v Kanade tam aj Československý národný deň sa uskutočnil, otvoril ho predseda vlády, vtedajší Lubomír Štrougal. V kultúrnom programe vystúpili okrem iného aj no, súbory Lúčnica a Konopa. Československý pavilon mal e, na Vancouverskej výstave značný úspech a tvorili sa pred ním dlhé rady bol založený na audiovizuálnom programe, ktorý umožňoval napríklad aj virtuálnu prehliadku hlavného mesta. No a čo ešte upútalo pozornosť, tak e, to bola odvysielaná reportáž o emigrácii Valdemara Matušku 3. septembra v televíznych novinách, ktorý sa rozhodol požiadať v Spojených štátoch o politický azyl. 2. septembra vystúpil aj v zahraničnom rozhlasovom vysielaní a poukázal na nemožnosť slobodnej tvorivej umeleckej činnosti aj na potlačovanie ľudských práv v Československu. No a cvičenie sovietskej, maďarskej a československej ľudovej armády pod názvom Družba 86, účasť viac ako 25 tisíc vojakov. Toto všetko od 8. do 12. septembra tiež bolo vtedy aktuálnym. No a ešte sa môžeme pozrieť na 4. október. Na námestí republiky v Plzni sa za účasti 7 tisíc žiakov, študentov a učňov točila davová scéna filmu Disko príbieh. Aj ten si potom našiel svojich e, priaznevcov. Majstrovstva sveta juniorov v ľadovom hokeji v Piešťanoch. Tak toto bolo na programe už na prelome rokov 26. december až 4. január roku 87. Tak toto by sme mohli brať ako takú bodku za obzeraním sa do tohto obdobia. Ešte samozrejme odchádzajúci, ktorí nás opúšťali, ale to si môžeme aj po pesničke pripomenúť. Toto bude novšia verzia e, titulu, ktorý si spájame e, s originálom vďaka e, filmovému príbehu Cisárov pekár, pekárov Cisár. Tam to vtedy ponúkol Jan Verich. No a o x rokov neskôr, dajme tomu, že 14, sa s tým prišla pochváliť aj e, trojica hovoriaca si Hoptrop, táto prispôsobila dobe. E, aj dnes by to celkom sedelo na niektoré oblasti, len by sa to muselo trošku poupraviť. Ten delá to a ten za tohle. Zaznělo to na porte v roku 1986. Páne ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie, psychologie, patologia, nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, Vynálezcové zámku patentních, veřejná bezpečnosti, zkrátka spravedlnosti. Tady je pumpař, vexlák, řezník a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník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

Vždycky si pomůžem z nějaký černoty. Když vezma nemůžem, lezeme přes ploty. Nad panou šrajtofly nemáme za práci. Zatím nás neklofly, tak se to vyplácí. Držíme zobáky, jak račte věděti. Rodinný baráky stavíme pro děti. Až všechno rozkradem, nebudem pracovat. Všechno si budeme navzájem půjčovat ten to a ten za tohle a všichni budem všechno mít dohromady. Áno, netreba sa tváriť, že tomu bolo inak. Tak takto sa svojho času riešila situácia v jednotlivých odvetviach. No a skupina Hop Trop, Trojlístok, Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Vondra. S tým vystúpili na porte 6 rokov po svojom vzniku. Ono sa to dostalo na tzv. výberový album, záznam živých vystúpení. Z tohto obdobia už mali na svojom konte aj nejaké tie úspechy a aj nejakú tú hudobnú produkciu toto sa na radových albumoch napokon neobjavilo, ale je to taká celkom milá e, záležitosť e, z tohto obdobia. Ešte som spomínal ten zoznam odchádzajúcich. Opúšťali nás pomerne výrazné postavy. Karel Vlach, kapelník swingového orchestra, ktorý niesol jeho meno. Zomrel vo februári, v marci Jarka Motl, textár, skladateľ tremských pesničiek, Petr Šulhov, režisér a scenárista, ten zomrel v máji roku 1986, 13. júna hneď dve výrazné postavy, Dean Reed, to bol americký spevák, pesničkár, herec, režisér, scenárista, aj politický aktivista, keďže po, viac menej v Nemeckej demokratickej republike sa nachádzal a častokrát chodil aj do Československa, tak vtedajší režim ho preferoval. Benny Goodman, kráľ swingu, tiež zomrel 13. júna, ale nie až za takých dramatických okolností ako Dean Reed. Ladislav Pešek nás opustil presne o mesiac neskôr. Čestmír Žanda, rovnako herec, aj divadelný režisér zase v posledný augustový deň. Olga Borodáčová, to bola slovenská herečka, tá zomrela 13. septembra. 12. oktobra Mikuláš Huba, slovenský herec ten český aj režisér a scenárista Oldřich Lipský zase 19. oktobra, Laďka Kozderková 17. novembra, bola muzikálovou speváčkou a herečkou, slovenský herec Tibor Filčík 21. novembra, o 8 dní neskôr aj Cary Grant, britský herec, no a Rudolf Cortés ten, tento zoznam uzatvára so svojím odchodom 12. decembra 1986. No a ešte tu budeme spomínať na jednu postavu, ktorú si pripomíname v týchto dňoch, e, dá sa povedať, že pomerne často. Pozerám do toho kalendária a vychádza mi to na deň s číslom 17, čo sa týka tých júnových, uplynulo presne 22 rokov od odchodu Zory Kolínskej. A to bude dáma, ktorej budú patriť tie posledné minúty aktuálnej petrolejky, tak si ju teraz pripomenieme, uvidíme, koľko nahrávok stihneme. Nie je to nič, čo si pripomíname každý deň, ale každý deň je zase pre zmenu názov prvej pesničky. Každý deň sa na mňa pýta, každú noc stojí pod bránou možno spí a možno číta. A viem, že domov pôjde až nad ránom. Celú noc sa z okna dívam, stojí tam, kde práve bývam. A na nádvorí o láske hovorí a čaká že sa mu sníva na chodník dal zo pár ruží a do okna sa stále smutne díva. V noci zas pod bránou píska, povraz má v ruke hostíska, možno dohoď. smerom k Zore Kolínskej sa opäť otvorila. Dnes by mala 82, teda nie dnes. 27. júla by to bolo o 83. narodeninách. Bola slovenskou speváčkou, herečkou, aj zabávala mnohých e, ako komička, moderátorka, bola aj podnikateľkou, mala staršieho brata Ctibora. V 45. sa rodina presťahovala do Popradu, narodila sa v Kráľovej Lehote No a v Poprade začala chodiť aj na základnú školu. Keď mala 8, zomrela jej mamina pri autonehode. Neskôr sa ocino oženil po druhýkrát a s manželkou sa im potom narodila dcéra Lívia. Na základnej škole recitovala na školských slávnostiach, potom vyhrávala súťaže v recitácii, pokračovala na štúdiu alebo v štúdiu na gymnáziu v Košiciach, nakoniec absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole muzických umení v Bratislave a potom bola v tej prvej polovičke 60. rokov členkou divadla v Trnave. Neskôr učinkovala v divadle poézie a potom okrem hrania vystupovala aj ako speváčka v kabaretných programoch Milana Lasicu a Juliusa Satinského. V rámci ankety o Zlatého Slávika aj 8. miesto na jej konte, Neskôr e, divadlo poézie premenovali na divadlo na Korze, z ktorého odišla a v 71. sa stala členkou činohry novej scény v Bratislave a od komických cez groteskné až po tie vážne postavy dokázala stvárniť všetko a stala sa aj jednou zo zakladajúcich členiek divadla Astorka Corso 90 veľmi často vystupujúca s Ivanom Krajičkom, s ktorým tiež naspievala zo pár duetov. No a čo sa týka hereckých kolegov, Zita Furková, Magda Vášáriová, Stano Dančiak, Martin Huba, Marian Labuda, Juraj Kukura, Milan Kňažko, Andy Hric, stačí si spomenúť na Sladké starosti, kde teda mala za manžela práve tohto, vo filme teda Neverného a stále za ním lietala ako stíhačka, aj tak to nepomohlo. Po roku 1989 sa začala venovať podnikaniu, vlastnila obchod s nábytkom a výstavnú predajňu. Nepredávala iba nábytok, zabezpečovala aj jeho výrobu na mieru podľa želania zákazníkov. Aj bola po tejto stránke odmeňovaná ako podnikateľka. V 90. rokoch ale pravidelne vystupovala aj v relácii Ivana Krajíčka v Repete a po jeho úmrtí v 97. prebrala tiež úlohu moderátorky. Čo sa týka e, pesničiek, tak každý deň, ktorý nám to tu dnes otvoril, to je titul z roku 1967, pesnička s poradovým číslom 2, to už bude singlík, e, ktorý má o dva roky menej. Autormi Peter Smekal, Tomáš Janovic, pôjde o verše písané na vodu. Pri brehu 家乡的地。 napísané na vodlu, tie nám v tejto chvíli už dozneli. Ešte sa pozrieme aj do dnešného kalendára na ďalšie postavičky z tých hudobných. Jiří Voskovec, pôvodne Vachsman, rodák zo Sázavy, ročník 1905, herec, spisovateľ, spevák, textár. Jeho umelecká dráha je spojená s Janom Verichom a Jaroslavom Ješkom. Študoval v Prahe, vo Francúzsku, v Dijone. No a v v roku 1926, e, to mal 21, nastúpil spolu s Janom Verichom do Osvobozeného divadla. V apríli 27 mala premiéru ich úspešná hra West Pocket Revy. V 38. Osvobozené divadlo zatvorili no a oni emigrovali na začiatku roku 1939 do Spojených štátov. V 46. rok po návrate Jana Vericha sa vrátil do Prahy aj Jiří Voskovec v máji 48 odišiel ako pracovník UNESCO do Paríža, odtiaľ potom v roku 1950 opäť do Spojených štátov a tam aj v roku 1981 4. júla sa jeho životný príbeh uzavrel. Vyšli aj pesničky, e, ktoré sa objavili. Hlavným interpretom Jan Verich, ale spolupracoval na nich aj s Jiřím Voskovcom a práve s Jaroslavom Ješkom na mnohých, e, piesne Tmavou modrý sviet, Ezop a Brabenec, Naskledanou v lepších časech, Klobouk vekřový, alebo Život je jen náhoda. No a pod e, názvom Poslední Forbína s podtitulom Setkání ve Vídni e, v roku 1974, potom v marci 2012 vydalo vydavateľstvo Suprafon dvojalbum dovtedy nepublikovaného záznamu rozhovorov a spomienok Jiřího Voskovca a Jana Vericha. Jan Vodňanský, ten je zase ročníkom 1941, aj spevákom, aj hercom, aj textárom, aj spisovateľom. E, ukončil strojnickú fakultu svojho času v 65. V tom čase už napísal aj prvé básne a texty. V 66. sa začala jeho spolupráca s Petrom Skoumalom. Ich spoločný program mal názov Secese Recese. V 69. účinkovali pravidelne v pražskom činohernom klube. V 71. vydal prvú LP platňu nazvanú S úsmievem idiota. V 74. vyštudoval diálkovo filozofickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Po podpise Charty 77 bola jeho činnosť obmedzovaná, v 81. vystupoval samostatne už a po novembri 89 obnovil spoluprácu s Petrom Skoumalom. Na konte má 7 solových albumov. No a venuje sa aj literárnej činnosti, 16 kníh, zbierky textov, napísal aj platňu, alebo skôr napísal knižky pre deti, zhruba 10, stal sa aj jedným z interpretov na albume Večírek rozpadlých dvojic ktorý vyšiel v júni roku 2010 a v marci 2018 vydal Suprafon album tejto dvojice Skoumal Vodňanský Všechno je proměnlivé, respektíve zakázané koncerty z rokov 1974 až 81. No, na tie ďalšie mená si posvietime po pesničke opäť niečo temperamentné zo strany Zory Kolinskej, spolupráca s Kamilom Peterajom, ktorý jej mal možnosť otextovať hneď niekoľko zaujímavých titulov a okrem pesničky Zabúdaj, zabúdaj, také balady, to bola aj nahrávka Keď bola v móde polka. tých prvých, tých prvých hlások spomínajú. Vždy staré mami, keď sedia s nami a úsmev v očiach, v očiach majú. Rozmarné leto, tanečný parket, v móde je polka, trpí tak cne. A starú mamu, mladú a krásnu, získa len muž, tak teda počúvať skúsme tie spomienky Za starým otcom dávno čas stal Býval v rajštích a kvety nosil A ešte čo si časy úsmevné. Nebyť polky, tej známej polky, možno sa nikdy nespoznajú. A hoci nohy neslúžia dobre, nadáme tanec času Áno, svojho času aj Polka dokázala dať dohromady ľudí, neskôr napríklad na diskotékach Slaďáky. Potom boli diskotéky, keď už sa Slaďáky veľmi nenosili, ale snáď sa k tomu dnešní DJ tiež radi dostávajú. Poďme rýchlo si prejsť zoznam narodení nových oslávencov s týmto dátumom, 19. júnovým dňom. Blaise Pascal, francúzsky matematik, fyzik a filozof, ten sa narodil ešte v roku 1623, takže pred rokom tomu bolo 400 rokov. Ďalšie meno, ktoré je možné nájsť v kalendári, tak to je no, rodák z Hronca, športovec, atlet Alois Sokol, ročník 1871, významná osobnosť uhorskej a slovenskej atletiky, zúčastnil sa na prvých olympijských hrách nového veku v Aténach v roku 1896. E, Jiří Lír, to je meno, ktoré sme si pred rokom v tento deň pripomínali predsa len výraznejšie, lebo bola storočnica teraz je tu 101 rokov od narodenia tohto českého herca, známeho z mnohých komédií typu čtyři vraždy stračí drahoušku, pane víste vdova, alebo což tak hledáci špenát, ale samozrejme bola tu aj e, dnes už spomínaná komédia Vesničková Středisková, kde si zahral a zahral si tam celkom zaujímavú postavičku, tak si ju poďme pripomenúť. Před bouřkou, když klesne tlak, tak to jsem na umření. No to a taky, co tam máš dál? ty křečový žíly. Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš? Nosím. A na venol bereš? Beru. tak. Tak dál. Nesu pivo. Někdo zavolá, platím, já otočím hlavu a už ji nedám na zpátek. A celý se otočit můžeš? Takhle? To jo. Tak neotačej hlavu, otačej celý. A povídej. Nespím. Probudím se ve 4 ráno a už nezaberu. To je v tomhle věku normální a nespím od půl čtvrtý. Co dál? Klouby. Kolikrát nemůžu ani vstát. Ale vstáš? No nakonec jo, pač musím. Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou. Pane doktore, vy všechno zlehčujete. Já nejlíp vím, jak mi je. Já už tady dlouho nebudu. Chceš lázně, Bedřichu? Nechci. To mi neudělalo dobře. Tak je k moři, zavři hospodu a jeď. Tam jsem byl před loni, tam trpím mama. Tak jeď do Tater. Já nesnáším vejšky. Tak víš kam jeď? Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Hm? Další! Ano, s Rudolfom Hrušinským tuto úžasnou scénku natočili a Jiří Lier tu bol teda až do augusta 1995. Storočnica sa týka dvoch pánov. Vlastimil Herold, rodák z Nižného Hrabovca, to bol slovenský výtvarník, grafik, inak prvý slovenský profesionálny animátor. Zomrel 10. marca pred 20 rokmi a pred 20 rokmi sa uzavrel životný príbeh aj iného pána, ktorý bol ročníkom 1924 Ludek Kopřivá, pôvodne Ludvík, český herec. Eh, divákom sa do povedomia dostal napríklad postavou afektovaného choreografa Huga v komédii Jak svět přichází o básníky, ale predovšetkým teda ako farár Otík v trilógii Slunce seno, Sodoma Gomora. To bola hláška, ktorá eh, mnohým zostala v pamäti a dodnes ju vedia veľmi hravo vybaviť opustil nás 2. oktobra 2004. Štefan Svetko, e, architekt, tam bude storočnica o dva roky, okrem iného je jedným z autorov návrhu budovy slovenského rozhlasu, tej tzv. obrátenej pyramídy. Jaroslav Suchánek, bývalý športový novinár, redaktor, moderátor a komentátor, ten sa narodil v roku 1936. Jeho synom je moderátor a herec aj komik Michal Suchánek. Václav Klaus, bývalý český prezident, si pripomína dnes 83. narodeniny, o rok menej Vít Olmer, český herec, scenárista, spisovateľ a režisér. Je možné nájsť viacero zaujímavých titulov, s ktorým si ho možno spojiť. Zahral si vo filme Holka na zabití prevádzkára, potom doktora v science fiction Upír Sferatu a v malej úlohe sa objavil aj v rozprávke takej adaptácii rozprávky e, Panna a Netvor so Zdenou Studenkovou, Vlastimilom Harapesom. Inak, e, čo sa týka e, ďalších titulov, kde možno by tá Olmera nájsť v titulkoch, tak Bonnie a Clyde, Co je vám doktore, Jako jed, to by bolo tiež niečo, čo sa dá povytiahnuť. Ďalšia postava Radovan Karadžič, bývalý bosniansko-srbský politik, ten je ročníkom 1945. Ilia Stase o rok neskôr narodený, rumúnsky profesionálny tenista v rokoch 1973-74 jednotka svetového rebríčka tenisového, víťaz US Open aj French Open, Salmon Ruždý, spisovateľ indického pôvodu, narodený v roku 1947. Spomínať sa dnes dá aj na Helenu Fridrichovú, narodenú ako Kratochvílovú, bola herečkou, ročník 1955, sestra producenta Petra Kratochvíla. No, zomrela 4. februára 2002, pomerne náhle, dva dní po svadbe svojho brata s bývalou Miss Československo modelkou Pavlínou Baburkovou 5 dní po úmrtí ich spoločnej maminy Ilony Hermachovej. Helena Fridrichová sa stále dostáva k poslucháčom, divákom, ktorí sledujú seriál Krok za krokom, kde teda eh, Carol Lambertovú mala možnosť nadabovať. Vladimír Miškin, ročník 1955, bývalý sovietský hokejový brankár, tiež eh, niekoľkonásobný majster sveta, 6 ich by mal mať titulov a zlato aj z olympijských hier v Sarajeve v 84. a striebro z, zo zimnej olympiády v Lake Placid v roku 1980. Mm, Sergej Makarov, ročník 1958, bývalý sovietský hokejový útočník. Tak to je tiež postava rodák z Čeliabinska, ktorý sa v tom športovom svete určite nestratil. To je posledné meno z nových, po tých odchádzajúcich si pôjdeme po pesničke, zatiaľ nám tu bude vďaka Zore Kolínskej tiež tížko znieť harmonika. Keď mladosť rozkvitá, sťa rúža rozvitá, zrazu nám tajomná tieseň do srdca zavítá. Aký to krásny cit, je to snáď lásky svit, bez ktorej nemôže nikto v živote šťastný byť. Keď harmonika tíško znie, zničené. Keď harmonika zahrá nám, viem, že na svete teba Keď harmon Monika doznela, o chvíľočku dohorí aj Petrolejka. Ešte 4 mená si dovolím povytiahnuť eh, z toho dnešného kalendára. Ferenc Futurista, to bol český herec, eh, zomrel v roku 1947. Výrazná postavička, čo sa týka eh, jeho predstavení vo filmoch typu Cesta do hlubin, Študákový duše, Muzikantská liduška, Tetička, Hotel Modrá hviezda, Městečko na dlani alebo Prstínek. Ehm, inak e, teda zomrel na následky e, svojho ochorenia, prechodil dva zápaly plúc, aj dva zápaly priedušiek a toho 19. júna 1947 mal 55 rokov keď sa jeho životný príbeh uzavrel. Z hereckého sveta nám vyskakujú ešte traja páni, Václav Vidrá, starší, je to 45 rokov od jeho odchodu, svojho času patril k významným osobnostiam divadelného života a stvárnil množstvo charakteristných e, postav, dramatických aj komediálnych úloh českého a svetového repertoáru. Jeho životnou partnerkou bola herečka Dana Medřická, o 18 rokov mladšia, ich syn Vašek Vidra je úspešným pokračovateľom tradície hereckého rodu Vidrovcov. E, Götz George, nemecký herec, e, známy ako predstaviteľ komisára Šimanského v seriáli Miesto činu, zomrel v roku 2016. Známou je aj jeho postava Freda Engela z filmu Poklad na Striebornom jazere. No a Jan Holm, to bol zase anglický herec, v 81. nominovaný na cenu Academy Edwards eh, za svoju úlohu vo filme Chariots of Fire v roku 1998 povýšený do šľachtického stavu za jeho služby pre drámu a známy bol aj eh, ako android s bielou krvou z prvého Votralca alebo kňaz eh, Vito z 5. elementu. Pán prstenov prípadne horor s Johnnym Deppom z pekla, to je tiež titul, kde sa objavil so mnou pred 4 rokmi vo svojom rodisku v Londýne. Uzavrie teda našu dnešnú zostavu spomínaných eh, odchádzajúcich hercov a všeobecne teda postav, ktoré sa nejakým spôsobom dokázali zviditeľniť. Ešte jedna spomienka na Zoru Kolínsku na nás čaká, lebo sme už v podstate na konečnej a to bude aj posledná pesnička z jej strany, ktorá nám dnes bude mať možnosť zaznieť autormi Alois Bouda, čo sa týka muziky. Text napísal jej prvý manžel Milan Lasica. Za pozornosť ďakuje Peter Kršiak, samozrejme náš program pokračuje. Aj naďalej vám ale želám pekný 19. júnový deň. si ma modeloval ako pygmalion, keď si ma tvoril k svojmu obrazu. Nebol by si ma predal ani za milión a teraz opúšťaš ma odrazu. Vždy si mi až do rána šepkal sladké vety, keď si ma ešte nosil na rukách. Vždy si sa v noci kúpil živote bývajú aj také rozuzlenia a zbytočné je volať o pomoc. Môžeme si ešte občas vravieť videnia, ale už asi nikdy dobrú noc. Ak by mám. ktorý by nám nahľadel z rúža slov. Tak sa mu nepodrobím ani z nejde